Նիստի մեկնարկին ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կասյանն իրազեկեց, որ արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հանձնաժողովի անդամներից մեկը հարգելի պատճառներով ներկա չի լինելու։ Գյուղատնտեսության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տիգրան Արստամյանի խոսքով գյուղվոլորտի 2023 թվականի ֆինանսավորումը նախատեսվում է 5 միլիարդ 125 միլիոն դրամի չափով։ Բյուջետային հատկացումները նպատակաուղվելու են նախարարության աշխատակազմի պահպանման ծախսերին, բույսերի պաշտպանության, անասնաբուծության, այգեգործության Հանրապետության ջերմոցային տնտեսությունների զարգացման, ֆերմերների ու հողագործների աջակցության եւ այլ ծրագրերին։ Յուրանտեսական միջոցանի իրականացման ծրագրով նախատեսում է միջոցառումներ իրականացնելու համար նախատեսում է հատկացնել 2 միլիարդ 671 միլիոն 220 հազար դրամ։ Տիգրան Արստամյանը ներկայացրել է գյուղոլորտի ծրագրերը ֆինանսավորման չափերով։ Պատգամավորները հարցեր ունեին։ Մետաքսե Հակոբյան։ Հիշում եմ նախորդ քննարկումը, նախորդ տարվա բյուջեի եւ ինձ հետաքրքրում է ջերմոցային տնտեսությունները, այո, աջակցություն տրվել է տնտեսավարողներին, որ կային ջերմոցներ, որոնց այդպես էլ գազաֆիկացում չարվեց, մի խոսքով չկարողացան պատրաստվել այդ մարտիկ ձմռանը։ Արդյոք դրա վնասները չափվել է կամ պատակա ձմռանը ինչպես են իրենք կարողանալու ընդհանրապես օգտագործել այդ ջերմոցները։ Նախարարի տեղակալն ասում է, ուսումնասիրման փուլում գործեր կան, հանգամանքները parzելուց հետո են ֆինանսավորվելու։ Տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնակատար Վարդան Բեգլարյանը նշել է, որ ոլորտին առանց պետական կառավարչական հիմնարկի պահպանման ծախսերի հաստատվելու դեպքում հատկացվելու է 9 միլիարդ 989 միլիոն դրամ։ Նախատեսվող բյուջետային հատկացումներն ուղղվելու են թվով 15 ծրագրի իրականացմանը։ Էներգետիկ ոլորտի զարգացման եւ սուբսիդավորման ծրագրերը ներառում են 5 ենթածրագրեր՝ ուղղված ենթակառուցվածքների զարգացման ու բնակչությանը մատուցած ծառայությունների սուբսիդավորման։ 23 թվականի պետական բյուջեի նախագծով ծրագրի իրականացման համար նախատեսվում է 4 միլիարդ 20 միլիոն դրամ։ Կառավարության լիազոր մարմնին ուղված հարցերը տարածքային իմաստով առնչվում էին տեղահանվածներին հուզող խնդիրներին, համայնքներում իրագործված եւ նախատեսվող ծրագրերին, այլընտրանքային էներգակիրների ներդրմանը, գազի սակագնի սուբսիդավորման ազգային ժողովում բուրըն քննարկումների առիթ դարձած հարցինել են անդրադարձել։ Գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կասյանն էր հարցի հեղինակը։ Բարոն Գեգլարյան, մի մոտ մի 10 օր առաջ այստեղ քննարկումներ կազմակերպեց գազի սակագնի սուբսիդավորման սուբսիդավորման հետ կապված։ Դուք այդտեղ նշեցիք էլեկտրոէներգիայի գնի սուբսիդավորման մասին, բայց ազգային ժողովում ներկան անեզրակացան, որ առաջարկությամբ ներկանան կառավարություն, որ Խանոյանի ներկայությամբ էր, որպեսզի ցուցակի սակագին սուբսիդավորի, բայց ինչպես տեսանք, դուք դրա մասին չնշեցիք, ինչ որոշում եք կայացրել։ Շնորհակալություն գազիկին սուբսիդավորվելու է թե ոչ։ Քննարկումները դեռ շարունակվում են, որոշում չկա, պատասխանում է նախարարի պաշտոնակատարը։ Քաղաքաշինության նախարարի պաշտոնակատար Արամ Սարգսյանը ներկայացրել է կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի նախատեսվող չափը։ Հաշվի են առնվել հանրապետության նախագահի հանձնարարականները, պատերազմի հետևանքով առաջացած խնդիրները, ինչպես նաև 2021-23 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի դրույթները, ասում է։ Կապիտալ ծախսերը կազմում են 22 միլիարդ դրամ կամ պետական բյուջեի 10% 5%-ով։ 2023 թվականի կապիտալ ներդրումների ծրագրում նախ եւ առաջ ընդգրկվել են փոխանցիկ օբյեկտները, որը կազմում է ծրագրի մոտ 27%-ը կամ գումարային 5 միլիարդ 157 միլիոն դրամ։ 2023 թվականի կապիտալ ներդրումների ծավալներն ըստ պատվիրատուների հետևյալն են։ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրեր 21 միլիարդ 100 միլիոն դրամ, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող ծրագրեր 350 միլիոն դրամ, շրջանների կողմից իրականացվող ծրագրեր 50 950 միլիոն դրամ։ Պատասխանելով հարցերին նախարարի պաշտոնակատարն ասել է, որ առաջնահերթությունը տրվելու է սոցիալական արտոնյալ խմբերի համար բնակարանաշինությանը, այն փորձելու են ավարտել սահմանված ժամկետներում։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի հարցն էլ է ակտուալ։ Արամ Սարգսյանը հավաստիացնում է, նրա գործարկման հետ կապված խնդիրներ չեն լինելու։ Արցախի հանրապետության կադաստրի կոմիտեի ու պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Սուրեն Գալստյանը իր ղեկավարած կառույցի նախատեսվող ծախսը ներկայացրեց հայտարարեց աշխատակազմի պահպանման ու ծրագրերի իրագործման համար կհատկացվի 581 միլիոն 876 հազար դրամ 447 միլիոնը կոմիտեի աշխատակազմի պահպանման ծախսն է Անշարգույթ կադաստրի ոլորտում 2023 թվականին նախատեսում ենք իրականացնել հետևյալ ծրագրերը. կադաստրային գործերի արդիականացում, տրանսֆորմացում եւ իրավունքների սուբյեկտների նույնականացման նույնականացում ծրագիր, որի համար նախատեսում է 20 միլիոն 800 հազար դրամ։ Կարևոր Համախմբելով ճշգրիտ եւ հնարավորինս շեղ ժամկետներում տեղեկատվություն տրամադրելու գործընթացը ծրագիրը նպատակ ունի էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգում իրականացնել իրավունքների պետական գրանցման սուբյեկտների նույնականացում եւ վերականգնել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախ հանրապետության դեմ սանձարժե զորած պատերազմական գործողությունների հետևանքով ոչնչացված Շուշիի շրջանի անշարժ գույքի միավորների կադաստրային գործերի թղթային տարբերակները թվով 4705 կադաստրային գործի մասին Սուրեն Գալստյանն իրազեկել է, որ 2023 թվականի ֆինանսական ակտիվների օտարումից բյուջետային մուտքերը կանխատեսվում են 70 միլիոն դրամի չափով 2022 թվականի 40 միլիոն դրամի դիմաց, հաշվի առնելով նախկին տարիների կնքված մասնավորեցման օտարման եւ վարձակալության պայմանագրերից բխող տարաժամկետ վճարումները, ինչպես նաեւ շարժական ու անշարժ գույքի օտարումից կանխատեսվող մուտքերը։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։